Yara yara! Iye Gata nan, gata nan ku! Taro mujita! Shirin da cibiyar Dr. Bukar Usman ta ɗauki nauyi domin yara. Tatsuniyar tamu ta yau tatsuniya ce akan wani yaro ɗan kutun gayya. akwai wani mutum da ke zaune a wani gari mai suna raƙumawa tare da matarsa da 'ya'yansu su goma sha ɗaya ran nan ana zaune sai matan ta samu ciki ta haifi ɗa namiji inda ya suka zama 'ya'ya goma sha biyu da haihuwar yaro kuwa sai ya yi magana sai ya ce wa mahaifiyarsa kada ma a yi wahalar raɗa mishi suna domin kuwa shi ya zo da sunansa ɗan kutun gayya ya ƙara da cewa ragon sunansa ma kada a yanka a bar masa ya rinka hawa jin wannan magana ya sa iyayen da sauran jama'an cikin gari suka kawo mamaki na wannan yaro da abubuwan da yake yi ana nan ana nan sai wata rana iyayen ɗan kutangayya suka shirya za su gidan wata mata matan da suka saba zuwa gidanta hira da 'ya'yanta su goma sha biyu sai ɗan kutangayya ya ce zai bi su amma sai babban wansu ya hana shi bin su ana nan sai ɗan kutangayya ya bari sai da waɗannan na shi suka yi nisa sun tafi sai ya bi su a baya da isar su gidan sai matar ta yi musu maraba ta yi musu shimfiɗa suka zauna ta kawo musu abinci mai daɗi suka zauna suka ci har da idanu suka fara hira amma fa duk zuwan da suke yi gidan ba su san cewar wannan mata dodanniya ba ce suka zauna suna ta hira kamar yadda suka saba yi kullum idan sun je kuma duk sanda suka yi barci ma a gidan dodanniyar kan tashe su su tafi gida ashe duk wannan al'amari dubara take yi musu domin tana son idan suka saki jiki wata rana sai ta cinye su kuma ma tuni ta yi tanadin manya-manyan tukwane da za ta dafa su ta sha romansu to a daren da suka je tare da ɗan kutangayya ma duk sauran yayyen nashi sun yi barci in ban da shi kaɗai can cikin dare sai ya ji ana wasa wuka sai ya ce a ransa a'a lafiya kuwa sai ya kwanta ya yi kamar yana barci da aka ɗan jima sai ya ga dodanniya ta yi sanda har ta shiga wajen waɗannan yara ɗan kutangayya yana kallonta tana riƙe da wata sharbebiyar wuƙa sai kyalle kawai take yi da ya ga lallai ta nufi yayyansa sai ya yi tari da ƙarfi da ta ji tarinsa sai ta koma da sauri da aka jima sai ta sake dawowa shi kuwa ɗan kutun gayya ya ƙara yin tari ta sake komawa a zuwanta na uku ne fa da ta ji taron ɗan kutun gayya sai ta ɓoye wuƙar ta leƙa ta ce kai ɗan samari ba ka barci ne sai ya ce aini ba na barci in ba dai an kai ni a kan rairayen ƙorama mai sanyi ba da ta ji haka sai ta ɗauki masaki ta tafi neman rairayin ƙorama kafin ta dawo sai ɗan kutan gayya ya fito da wata 'yar jaka ya buɗe bakinta ya zazzago wani magani ya matsa kusa da wuta ya barbaɗa maganin a cikin wutar sai wani hayaƙi ya tashi da 'ya'yan dodanniya da yayyansa su duka suka shaƙi wannan hayaƙi sai barcin da suke yi ya ƙara nauyi nan da nan ɗan kutun gayya a cikin sauri irin na hatsabibai ya tashi ya ɗauki kayan da ke cikin 'ya'yan dodanniya ya sanya wa yayyansa kuma ya tuɓe wa yayyansa nasu ya sa wa 'ya'yan dodanniya da ya gama wannan aiki sarai sai ya kwanta ya shiga jira can sai ga dodanniya ta dawo ta kawo rairayi ta bashi ɗan gaya, ya kwanta ya ce yauwa kin ga yanzu sai barci da aka jima sai dodanniya ta dawo da wata sharɓeɓiyar wukarta a hannu da iske ɗan gaya ya yi barci nan da nan cikin gaggawa da ƙeta ta bi duk 'ya'yanta ta yanke tana zaton samarin da sukan je hira gidanta ne amma ba ta yanka ɗan kutangayya ba saboda ta ga shi ƙarami ne ta ƙyale shi da nufin kiwata shi har ya yi girma da dodanniya ta fita za ta fara shirin kwashe naman da take zato ta samu sai ɗan kutangayya ya ƙara zaro jakarsa ya sake barbaɗa garin maganin nan nasa akan wuta kafin ƙifta ido hayaƙi ya ƙara murtuke ɗaki cikin gaggawa ya tashi yayyansa ya gaya musu abin da ya faru kuma ya ce su yi maza-maza su gudu gida ya ce shi zai bi su idan gari ya waye kada su jira shi take suka sulale suka gudu da gari ya waye sai dodanniya ta zo za ta fara tattara waɗannan da ta yanka a zotanta ‘yan uwan ɗan watan gayya ne yana ganinta sai ya kaɗa kansa sai ya ja ragonsa ya harare dodanniya yana yi mata kallo irin na raini ya ce to waɗannan fa da kika yanka ‘ya'yanki ne ba ‘yan uwana ba da ta lura da haka sai ranta ya ɓaci ta yi wani ƙaraji ta yi wuf ta kai masa bara za ta cafke shi sai ya bauɗe ta sake rarumo shi amma sai ya ɗare bayan ragonsa rago kuwa kamar ya san zancen sai ya kama su kuwa kamar walƙiya. sai ya tsere mata fintin kau ya bar ta nan tsaye sororo a cikin bakin ciki dodanniya ta ɗauko ɗan magwarjinta na tsafi ta bi 'ya'yanta tana bugawa kowannensu a ka nan da nan naman su ya zama na tumakai ta soye suka cinye da 'yar autarta daga nan ta yi alkawarin sai ta rama ƙetar da ɗan kutangayya ya yi mata bayan 'yan kwanaki sai dodanniya ta je bakin garin su ɗan kutangayya ta rikide ta zama kanya kuma ta kwatsa 'ya'ya da yawa har sun kusa nuna da yaran gari suka ga kanyar sai suka yi murna da ta nuna sai wasu daga cikinsu suka dinga kaɗo 'ya'yan suna sha har dai wata rana yara da yawa suka hau kanta suna ɗiba da dodanniya ta ga haka sai ta tashi sama da su Ba ta tsaya ko ina ba sai gidanta nan da nan ta gaya wa aurenta cewa nama ya samu sai ta umarce ta da ta wanke tukwane tana kuwa cikin wanke tukwane ne sai ɗan gayya ya ji labarin abin da ya faru sai ya rikida ya zama ɗan maraƙi ya je gidan dodanniya da zuwansa sai ya fara cin shuke-shuken da ke gidan wato dai yana yi mata barna yana cikin wannan barna ne sai da danniya ta ce wa yaran da ta sato su je su kori ɗan maraƙin mai yi mata barna da ya ga sun doshi wannan wuri sai ya ƙi gudu amma da suka zo dab da shi sai ya ɗan gudu ya ɗan matsa gaba kaɗan kuma ya ci gaba da yin ɓarnan bai fasa ba yara kuma suka ɗan matsa kusa da shi ya ɗan ƙara gaba kaɗan haka dai ya dinga jin su har sai da suka yi wa dodanniya nisa sai ya rikida ya zama mutum ya ce da yaran nan su hanzarta su gudu ya jaddada musu cewa idan ba su gudu ba dodanniya za ta cinye su da suka ji haka sai suka sheƙa da gudu suka koma garinsu suka gaya wa iyayensu abin da ya faru shi ko ɗan gayya sai ya haura gonsa ya koma gidan dodanniya ya tabbatar mata da ta gan shi sai ya yi mata gwalo ya ce mata na kubutar da yaran da kika shirye masu sharri sun koma wurin iyayensu ni ne ɗan kutun gayya ne miki gayyartawa wadda ba za ki taɓa iya ramawa ba har abada wannan abu da ɗan kutun gayya ya yi wa dodanniya da maganar da ya gaya mata suka sa ta shiga tunani da ƙulla yadda za ta ɗauki fansa a kansa anan nan sai dodanniya ta rikida ta zama mace kyakkyawa ta ɗauke wani adudu ta je cikin kasuwa masoya suka yi ca a kanta kowa yana so ya aure ta amma ta ce ba wanda za ta aura sai wanda ya buɗe wannan adudun. samari da yawa suka gwada amma dukansu suka kasa bayan 'yan kwanaki har samari sun fi da rai sai ɗaya daga cikin yayyen ɗan kutun gayya ya ji labarin abin da ke faruwa sai ya bincika inda take a kasuwa ya je kuma ya ganta sai ya ji yana son ta ita kuma dodanniya ta gane shi ne saboda haka sai ta yi tsafi yadda idan ya gwada buɗe wannan adadu zai buɗe ba matsala da zuwansa kuma sai ya gwada sai adadun nan ya buɗe mutane suka yi mamaki shi kuma ya yi murnan samun kyakkyawar mata aka ɗaura aure bata jima ba tare da shi a gidansa amma bayan 'yan kwanaki sai ta kwakulewa wannan mijina ta ido ɗaya daga ciki ta tafi da shi ta bar shi babu idanuwa dan kutun gayya da jin wannan aika-aikar ya tabbatar da cewa rodanniya ce don haka ya ƙudure aniyar sai ya ɗauko fansan abin da ta yi wa yayansa sai ya rikida ya zama bafin latana ya ɗauki nono ya je gidan talla da isarsa sai autar dodanniya ta fito ta saya shi kuma ya yi mata arha kullum sai ya kai tallan nono dodanniya ba ta gane cewar gogon ba ne da haka har dodanniya ta saba da bafillatana kwarai da gaske wata rana sai bafillatana wato ɗan kutun gayya ya zo gidan dodanniya a fusace dodanniya ta tambayi bafillatana dalilin fashinta sai ta ce wani mutum ne wai shi ɗan kumale yake zuwa yana kashe musu shanu Ga shi yanzu duk shanunsu sun ƙare ya ta ce ke ba sunansa ɗan kumala ba sunansa ɗan gayya. mugun mutum ne ba shanunku kaɗai ne yake hallakawa ba mu kan mu sai a hankali muke hi da shi ni kaina ‘ya'yana goma sha ɗaya sa na kashe kwanan nan ma na kusa makantar da wani daga cikin yayyansa kin ga idon yayansa nan da na ƙwaƙule sai na ta ce tir da ganin idon lalatacce sai da danniya ta ce yau saura kwana uku ma in ba kyanwata idon nan ya cinye na ta ce kash da idon nan zai yi wa ƙanina daidai da kin bani shi shekaran jiya saniya ta harbi sa ɗaya daga ciki ya fashe ya tsiyaye cikin ɗauki da keta dodanniya ta ce app. don wannan ai sai in baki da jan haka sai bafullata na ta yi farar ta ce aiko na gode niya ta ƙara yi wa bafullata na gwaninta sai ta gaya mata yadda za ta sa idon idan ta je a nemo ƙwan kifi guda bakwai da hantar baƙin kare da kiyashi guda bakwai da kawucin marke a shanya su su bushe sai a riƙa matsa masa a gurbin idon har kwana uku a rana ta hudu sai a sa idon zai zauna daram Mafallata na wato ɗan kutungayya ta amshi ido ta yi godiya da ta gusa kaɗan sai ta buɗe kayan fulani sai ga ɗan kutungayya ya bayyana sai yawa dodanniya gwalo ya ce kin ga ni ne ɗan gayya sai ya yi wani hatsabibanci nan take sai ya ɓata dodanniya ta daina ganinsa bai tsaya ko ina ba sai gida da ya isa sai ya yi ya ta kwatanta masa idon yayansa kuma ya zauna daram kamar ba a taɓa ƙwaƙule shi ba rannan kuma sai dodanniya ta rikida ta zama kyanwa iyar yara to saboda halin lokaci za mu tsaya a daidai wannan wuri in ya so a tatsuniyar mu ta gaba sai mu dora daga inda muka tsaya a madadin cibiyar dr bukar usman wacce ta wallafa wannan littafi sai jami'in da ya haɗa mana sautin shirin abubakar abdulaziz ni aminu jibril gwadabe ke mana fatan alkhairi